sedangkan Jimatres Pipit Banjarjo RT 21 Bojonegoro. Malam Jumat Legi. awakku krasa sayah banget amarga bubar kerja aku isih ngusungi kricak nganggo gledek ora krasa tibane ya wis dalu wektu kuwi aku ngusung karo kancaku sing jenenge Sulis sak bubare ngusung aku lan Sulis ora langsung mulih malah lungguh-lungguh ing ngisor wit pelem karo ngilangno pegel ora suwe Sulis banjur ngadeg karo ngomong Mas Aku tak mulai jumpa radio karo nggawe kopi. Mengko iso ngrungokke acara jimat ning Istana FM sinambi ngombe kopi ya. Aku mantuk-mantuk terus jawab. Yo, cocok kuwi. Aku yo seneng acara sing ngono kuwi. sulis mau aku dolanan HP karo nyawang jam tibane wis jam 10.45 menit ora suwe nggonku dolanan HP kuwi dumadakan ana swara pitik cilik sing klik-klik kaya sing kelangan emboke aku ngadeg banjur tolah-toleh dasar dalu kuwi peteng ora ana sinare bulan panggonan sing tak nggo ngaso ya adoh saka kampung amung tanah kaflingan sing pating bentang banjur bali lungguh ing ngisor wit pelemau. Durung jenak bokongku nemplek lemah dumadan krecak ing ngarepku longsor. spontan aku mencolot kaget waktu aku mencolot sulis teko karu takon kenapa karu nyawang kericak ing pinggirku aku ngomong Mbuh, lagi wae aku arep nunggu tibane kericak kuwi longsor karu mesem sulis banjur nyetel radio kemana ya? Kok sepi banget? Uh, takut. Jimat, jimat, jimatku di mana jimat? Aku rasa bar langsung nyandak kopi anget ing iskan banjur tak sok ning gelas. Suworo asu baung sing teko radio kuwi ndadekake suasana tambah sepi. Ning aku ra wedi mergo ana bature lan ana wedang kopine. Semilire angin uga bisa ngilangake rasa sayah. Kanti tekun aku lan sulis ngrungokke acara jimat dalu kuwi. Sakwise arep mlebu acara paru kedua, ana suara wong wedok ngguyu cekikian. <laughs> Sulis ndangak mendhuwur amarga swara guyune wong wedok mau saka wit pelem sing tak gawe slenden. Aku banjur takon. Sopo sing guyu Lis? Karo nyilikake volume radione Sulis jawab. Mbah, Mas. Ora sapa-sapa. krasa ora penak amarga kawit mau ana kedadian kang aneh. Kopi ing gelas mau tak ombe terus aku nyemet rokok karo omong-omong. Piye mulih hae tinimbang mengkono kedadian sing bebayani lho. Sulis ngadeg banjur ngangkat radio karo iskan wadah kopi ora jawab ning banjur mlaku. lagi wae aku lan sulis mlaku jangkah dumadan ana wewayangan putih kang guyu ngakak <laughs> Puntan saknalika kuwi dadaku ndrodhok. Jantungku humep kaya api pedhot. Iskan ing tangan kiwane suwis ceblok sak gelase. Ning gelas mau ora pecah mergo ngisore mung lemah. Aku lan sulis ndodok sak wetara wektu sinambi njupuk iskan lan gelas. Wayangan putih mau ora bali. Guyune sing akak mau ya silang ilang mung angin cilik sumribet sing tak rasakake. Okay. Aku lan Sulis banjur neruske laku. Ing kono Sulis ngomong setengah medeni. Edan eh, Mas, morine Mbah Bira arep golek kurban. Maksudte piye, Lis? Aku kok gak ngerti. Ning pitakonku mau ora dijawab karo Sulis. Dheweke malah mlaku saya banter ninggalke aku. krosoku mlaku kuya wis banterning aku tetep keri lan sikilku krasa saya abot krasa ana sing ora beres aku mandek banjur ndiluk ana tali ireng sing ngubet sikilku. Tali mau tak cekel, rasane adem tur gembuk. Uluku mengkorok. Karo kirik-kirik aku nyeluk Sulis. Lis, Lis, enten nono aku Lis. Saknalika kuwi Sulis mandek, tali ireng sing ngubet sikilku mau wis kasil tak uculi. Senajan aku ya wedi. Lagi wae aku arep jangkah mlaku ing ana ireng-ireng bunder kaya bal. Ing ireng-ireng mau duwe mata lan terus guyu peringisan. Sorot matane tajem nyawang aku, kaya-kaya aku arep diganyang warasan. Aku terus mlaku ning bali reng sing duwe mata mau terus ngetutne karo guyu nduduhke siunge. Ha <laughs> ha pikir dawa aku mlayu sak kayang-kayangku. Sulis takon. Ana apa, Mas? Aku ran jawab terus mlayu tumuju omah. Baluku aku kelipan ora iso turu. Rasa wedilan redhek campur aduk ning jero ati. Esoke aku banjur cerita marang Sulis ngenani bal ireng sing duwe mata lan iso guyu kuwi. Sulisya mung mantuk-mantuk ngrungokke critaku mau, terus dheweke ngomong. Apa sampean lali yen cek bengi mau malam Jumat tadi to, Kang? Ya mung sakmene wae crita misteri soko aku kanggo pendengar jimat kabeh. Soko aku Jimatres Pipit Banjarjo RT 21 Bojonegoro Persama tim jimat.